isanganiro ni umwanya wo gukurikira amakuru mu kirundi eri kuwimana ari mu buhinga bw'ibyuma francine ndio ku bwawe nijingira ndayabashikirize nkaba mpera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize uburundi kuri no munsi bwibuka imyaka mirongo ibiri n'ibiri harimo utwuko ibintu byinjira bitarishikori byarengeje ibice birenga amajana abiri na mirongo ibiri ku ijana muri ano makuru kandi turababwira ibishikirizwa n'imiryango imaze igihe ababo banyuruzwa canke batwagwa mu buryo butamenyerewe mu bushikiranganji bujejo gataya ka muntu bakemera ko ibyo bintu bibaho yamara rero ngo bikogwa n'ababisha biyitirira igipolisi canke urwego rw'iperereza mukanya nido nido ry'ano makuru isanganiro inama ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu kirundi imyaka mirongo ibiri n'ibiri irarangiye umukuru w'igihugu sipiriyano ntaryamira ahitanywe n'isanganya ry'indege hari ku igenekerezo rya gatandatu ndamukiza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na kane ku kibuga cy'i kanombe mu gihugu cy'u rwanda perezida ntaryamira akaba yaraganutse avuye mu nama mu gihugu cya Tanzania ari kumwe n'uwari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu birori byo kwibuka uwo mukuru w'igihugu twarungitseyo Evariste nziko banya akaba ari ku murongo wa telefone sinzi ko Barista wo bunyumva ndakumva neza Francine Ego Evariste wo tubwira ibirori by'uno munsi nkena vyagenze Ego Francine birori byo kwibuka igandagurwa rya mm, rya Cyprian Ntajamira eh yatanguwe n'inkuka y'imisa yaherejwe muri katedrali jina mundi mu nyuma hakaba hakurikiye kujya gushyira ingori z'amashugwe ku ntatemwa z'umuhisi sipiyano ntajyamira hamwe n'abashikiranganji babiri ba leta yiwe eh, bitabiye imana hamwe uko ubivuze eh, i kanombe mu gihugu cy'u rwanda Ego Evariste byaravuzwe cyane n'ubu biravugwa ko ubutungane gushika ino saha ataco burakora ku bijyanye n'urupfu rwa perezida Cipriano ntaryamira mu majambo yagiye arashikirizwa ah, hari gishasha nta majambo nyezi nashikirijwe kiretse eh, ijambo Cyprian Ntajyamira yashikirije igihe eh, yarahejeje kwemezwa n'inamashinga amateka ko ari we agiye kuba mukuru w'igihugu cy'u Burundi aho yagarutse cyane kuri eh, discipline inyifato myiza ariko rero umuvugizi wa leta akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta uno munsi asa n'uwahinduye imvugo imvugo ivuga uno munsi ibivugwa ko ari isanganya bivuga yuko indege yarireruye eh, Sibyana Ryamira hamwe n'umugenzi wiwe w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana yarashwe ariko akavuga ati amatohoza ntarakugwa nta kintu na kimwe kijyanye n'amatohoza kiraba akaba yizeye yuko eh, eh, umugwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri ku byabaye ngo ari wo uzohavuga afasha kumenya ibintu byagenze mu gihugu cy'u Rwanda bamubagiye nimba uwo mugwi ufite uburenganzira bwo kujya gutohoza mu gihugu kindi kitari Burundi yatwishyuye yuko eh, uwo mugwi wokorera kwerekana ukuri mu gihe eh, abandi bantu bose atandukanye yigeze yerekana ukuri ku byabaye ku kibuga cy'indege i kanombe ah, twanamubajije kandi yuko eh, iby'imbishi hari icyo barabikora ko yavuze ati hobanza kuba amatoza kugira ngo amasentare abijejwe aba ari yatomora ibijyanye n'urupfu rwa sipiyano na ryamira yahoze ari umukuru w'igihugu cy'uburundi yamara ibintu bitari amakori byararengeje kuri miliyaridi cumi n'umunani zari zitegekanijwe n'inkuru ya leonce bitariho imbere y'abagize inama nkenguzamateka Elizendaye arongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta yashikirije ko amasoko yose y'amafaranga leta yategerezwa gukoresha mu bihumbi bibiri na cumi na kane atakorewe ko nk'uko byari bitekanijwe ku yaratekanijwe angana imiyaridi igihumbi n'amajana atatu na mirongo inani na zibiri imiliyoni amajana indwi n'imwe ibihumbi amajana indwi na mirongo icenda na bine n'amajana ane na mirongo irindwi n'atanu amafaranga yabonetse angana ingana miliyaridi igihumbi n'ijana na zibiri imiliyoni amajana abiri na mirongo ine n'indwi ibihumbi amajana indwi na mirongo ine n'icyenda n'amajana umunani na mirongo itandatu n'atatu uruhombo rukaba rwabaye imiliyaridi amajana abiri na mirongo umunani imiliyoni amajana ane na mirongo itanu na zine ibihumbi mirongo ine na bine n'amajana atandatu na cumi n'abiri muri rusange nk'uko bibandanya bivugwa na Elizendaye amafaranga yabonetse nk'ingabire ntarenga ibice mirongo itanu na kimwe ku ijana yari ategekanijwe akaba yabaye make umuntu agereranije n'ayo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu igitangaje ariko abakura ibintu hanze batarisha amatagisi n'amakori bararengeje kure imiliyaridi cumi n'umunani bari barekuriwe ku bice birenga amajana abiri na mirongo ibiri ku ijana ku yaratekanijwe angana imiliyaridi igihumbi n'amajana atatu na mirongo inani na zibiri imiliyoni amajana indwi n'imwe ibihumbi amajana indwi na mirongo icenda na bine n'amajana ane na mirongo irindwi n'atanu amafaranga yabonetse angana miliyaridi igihumbi n'ijana na zibiri imiliyoni amajana abiri na mirongo ine n'indwi ibihumbi amajana indwi na mirongo ine n'icenda n'amajana umunani na mirongo itandatu n'atatu ni ukuvuga ibice mirongo irindwi n'icenda n'uduce icyenda ku ijana uruhombo rukaba rwabaye imiliyaridi amajana abiri na mirongo umunani imiliyoni amajana na mirongo itanu na zine ibihumbi mirongo ine na bine n'amajana atandatu na cumi n'abiri umukuru wa sentare yubahiriza amatungo ya leta ashikiriza kandi ko hari ibisata bimwe bimwe by'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta vyegeranije amafaranga mugabo ntashikanwe mu kigega obere canke naho iyo ober nyene ikayatoza mugabo ntashigwe mu biharuro by'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta sangwa muri sanze kuri radio amakuru ku isanganiro arabandanya hari abantu bamaze iminsi bafatwa mu buryo butamenyerewe bagatwagwa mu bibanza bitanamenyerewe abenshi muri bo burizwa imodokari zimwe zifise ibiyo vyirabura hatawushobora kubona bari barimwo canke ivyo bakoreramwo hari n'abandi bakugwa bakugwa ku matelefone barenze irembo ijisho rikaba ribaye iryo ku miryango yabo radio isanganiro yagarutse ku byagiye birashyikirizwa n'imiryango y'abo bantu bayituye tukabibaza celestin blaise ndiho ku bwayo turabye imiryango imaze iminsi yitura radiyo isanganiro abantu bafatwa bari mu buryo bubiri ubwa mbere hari abantu baba bariko baragendagenda mu ibarabara bagasanga ahantu hahagaze imodoka zimwe ziri mu bwoko bwa ti zifise ibiyo bishobora guhisha ibiri imbere canke abari imbere mu modoka bagaca babacakira bakurizwa izo modoka bashitse muri zo baca babafunga ibitambara mu maso bakabatwara mu bibanza bitamenyerewe izindi modoka zitwara abantu muri ubwo buryo nk'uko bivugwa n'iyo miryango ngo nizo mu bwoko bwa double cabine usanga mbere zidafise n'inimero ziziranga zimwe bita plaque muri rw'igifaransa ngo nazo nyene zifise ibiyo bihisha abari muri zo zigatwara abantu giturumbuka nk'uko iyo miryango ibandanye bivuga uburyo bwa kabiri bugizwe n'abantu bahamagarwa na bagenzi babo ku matelefone babwira aho bahurira ariko imiryango yabo ntisubire kuba kubita ijisho abafatwa bose muri ubwo buryo ngo barakorerwa iterabwoba bagasinzikarizwa ubuzima imiryango yabo ikakwa amafaranga menshi imbere y'uko isubizwa ababo muri ubwo buryo rero ngo gahe n'abagenda ntibamenyekane irengero ryabo imiryango y'abo bantu rero ntiyashimye ko tuyivuga amazina kuko ngo hari aho usanga bagifiswe n'iyo migwi yabatwaye canke baragarutse ariko bagatinya kubishikiriza ku mvo z'umutekano naho umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurukiye yamenyesheje yuko umuntu ahagaritswe n'igipolisi wese bomutwara ku kirindiro c'aba polisi kimwegereye haracariho abantu bahagarikwa n'inzego zijejwe umutekano bene abo bantu bakarenza ikiringo c'indwi ababo bataramenya iyo baroye canke bafungiwe urakoze celestin blaise ndiho ku bwayo mushikiranganje w'agateyakazi muntu martin ivy'abandi aremeza yuko ivyo bintu biriho ariko ngo ni y'abasuma yitirira igipolisi canke ibiro bijejwe iperereza ikaca yiba canke igatera ubwoba abanyagihugu agasaba abashikiwe n'ivyo vyago bose kwitura vuba bajejwe intwaro n'igipolisi canke ubwo bushikiranganje arongoye Martin ivy'abandi kuri micro ya Marie Ange Nzeyimana hari n'ibintu twagiye turabona mu minsi iheze eh, n'ubu abantu baraje baziye amavatiri batoye abantu eh, twarabonye abantu barondera impuzu z'igipolisi bakazambara bakagenda muri bimwe byo kwihorana bashaka bati igipolisi kiramaze abantu abandi nabo ugasanga babanyuruje ugacamo amatelefone twararira mu miryango umuntu wonyine twashobora kumutora tuzanire miliyoni zitanu tuzanire ibihumbi majana angahe ibyo ni ibintu byagiye birabaho cyane cyane ni ibintu bikunda kuba iyo haje akantu kajagari nacyo twivuga ati ikintu cyose kiza gihungabanya umutekano ni kibi kuko bitanga urumengo biroroshe mbwe inkurikizi byakunda kugorana kugira mu zivemo twe turamaze kuronka ku isanganiro imiryango iza kutwitura akatuvuga ati mudufashe kurondera abantu bacu bazimiye kenshi amakuru baba bafise nuko abo bantu babo bashobora kuba batwawe n'igipolisi c'iperereza ugasanga bagiye mu migwi y'ububandi bwo hejuru twe tuvuga tuti uvuze uvuze ko yafashwe n'iperereza duha amazina n'uwo mwirona waza kubaza by'ukuri ko ati uyu muntu n'uyu n'uyu ari eko umuntu ntitumunzi aha rero ni nacyo gituma duhanura n'abantu abandi nabo akabahamagara ku matelefoni ah, cyane cyane burya ku akamara ngo duhurire ahantu uwo muntu afere duhanure n'abarundi amafere bamye kuza barayakorera mu bibanza bizwi mu bindi bihugu n'inkuru ya sipesi kahitasi kabanyana y'ihorihori ku mutumba wa karinzi muri komine bubanza yatanguye inyuma y'urupfu rwa bamvune seregiyo bivugwa ko yishwe na sibomana ires amusanze mu murima kumuranga izuba riva amutemaguza umupanga hari mu mpera y'umwaka uheze abo nabo ngo bari bafitaniye amatati y'itongo inyuma y'urwo rupfu uwakoze icaha na ryari yagikoze kumuranga abantu babona musohoza ntiyatevye yarafashwe no barafunzwe ababuze baca bagira ibitero ku munsi wa kane w'indwi iheze amakuru avaho mu karenzi akamenyesha ko n'ubu abo bantu baguma bonona ibintu byabo bahunze uwurongoye John muramba akamenyesha ko abatware bama bashyitse mu karinzi kwihaniza no gusubiza hamwe iyo miryango ariko ngo ntibabikurikiza nta kiruta imana yiriyezere akanavuga ko abagize uwo muryango wabuze abo yise abagumutsi ngo ibyo byose babandanya gukora bakwiye kubihanirwa bakabibazwa mu butungane na rijya uwabiciye yafashwe kandi ariko arabibazwa mu butungane bubanza fesikaritasi kabanyana hadiyo yisanganira urakoze kabanyana n’abantu bose batavuka muri komine burambi nabo harimwo n'abakozi bo mu nzu bafise gushika kuri uyu wa kane igenekerezo ry'indwi ndamukiza turimwo ngo bazobe bavuye muri yo komine juvenal bigirimana buramatari w'intara ya rumonge abasaba kuja kurondera impapuri iwabo zemeza ko ari intungane ngo kuko abageramiye umutekano muri burambi hafi bose batahavuka n'inkuru ya jean pierre misago ababoyi abayaya abakozi bo mu mirima abungere n'abandi bose bavuga ko hari ibyo bakorera muri komine burambi batavuka nibo juvenal bigirimana buramatari w'intara ya rumonge ategeka kuba bavuye muri iyo komine bitarenze kuri uyu wa kane igerekerezo rya ndwindamukiza turimo buramatari wa rumonge abategeka gusubira iwabo bake ku mutumba batanu batowe babandikire ko ataco babakurikirana ko ubwo gwete baheze barushire urongoye zone yabo nawe ashire ku ikidodo ivyo biheze basabwa guca kwa musanteri wabo abandikire urupapuro rw'inzira izo mpapuro rero nizo bazoheza bakagarukana muri komine burambi amafoto yazo amwe abikwe muri komine ayandi ku mutumba bakorerako juvenal bigira imana avuga ko mu nkozi zikiri mirongo itanu n'indwi zihungabanya umutekano muri iyo komine zafashwe kuva muri kigarama umwaka uheze basanze mirongo itanu n'umwe atanu umwe avuka muri komine burambi kandi bafashwe bakavuga ko ari abungere abandi baca ubwatsi bw'inka abandi barima kwa kanaka n'ibindi kubidoga ko bambuwe abakozi batiteguye juvenal bigirimana abasaba ko bafata ingingo nk'uko abo bakozi baba akazi giturumbuka iyo ngingo ikaba ifashwe mu nyuma y'aho abantu batatu biciwe barashiwe muri iyo komine mu kiringo kidashika n'indwi imwe jean pierre misago murumonge radiyo isanganiro urakoze misago kutumvikana mu bya politike nako kwatumye bamwe mu ncabwenge zo mu ntara ya cankuzo bahunga igihugu bica bituma n'iterambere ry'intara rihungabana abaserukira abandi mu migambwe mu mashengero no mu mashyirahamwe yadaharanira ibya politike babivuga basaba abajejwe intwaro kugira ibishoboka ngo bahunze bagaruke n'inkuru ya Jean Claude Shimirimana iyo ngorane ishigwa bigishwa ahabona n'abaserukira imigambwe ikorera mu ntara ya cankuzo bari kumwe n'abaserukira mu ntara amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike abaserukira amashengero abarongeye abandi mu nzego zo kwivuna abansi n'umutekano be no mu butungane maze bakavuga ko ukutihanganiranira mu bya politike kwatumye bahunga byanigiye mu menshi iterambere ry'intara ngo kuko abahunze bari mu nshabwenge zafasha mu gutunganya no mu gushira mu ngiro imigambi y'iterambere ku bw'ibyo basaba abarongoye umugambwe uri ku butegetsi n'inzego z'intwaro kugira icyo bakoze kugira ngo abo bene gihugu bagaruke mu gihugu buramatari w'intara ya Cankuzo Njishi Desire ahamagarira abo bahunze guhunguka akanabahumuriza ko atawo bakurikirana mu gihe baba batagiye mu byo guhunga guhungabanya umutekano w'igihugu nabo bamwe mu bari mu nzego zirongo umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Cankuzo bavuga ko hariho abahunze baca bafata ingendo yo gusambura umugambwe no guhungabanya umutekano w'igihugu abo rero ngo ntawo barondera ahiga ko bahunguka mwomenya ko iyo ngorane yashikirijwe kuri uyu wa kabiri mu ruganda rwo guhanahana ivyimviro mu bijyanye no gutsimbataza amahoro biciye mu mubano mwiza no gufatana mu nda watunganijwe ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo n'ishyirahamwe initiative eshangement burundi jean claude nshimirimana mu cankuzo radiyo isanganiro urakoze jean claude abanyagihugu bo mu makomine ya mugina mabayi na rugombo nabo ni mu ntara ya cibitoke barashima ingingo yari ifashwe n'abarongoye iyo ntara yo gusubira kubarekurira gushora umwimbu wabo mu masoko wabegereye yo mu gihugu cy'u Rwanda abarongoye iyo ntara bagasigura ko bari bafashe iyo ngingo mu ntumbero yo kugabanya isesagurwa ry'umwimbu abarongoye iyo ntara kandi bakagira ko basaba ko abanyagihugu boziga mu mwimbu ntibace bawuhereza mu masoko tubamenyeshe ko iyo ngingo yari imaze indwi ifashwe abantu icyenda nabo baraye bapfuye bamwe bakubiswe n'inkuba abandi basidukiwe ko n'amazu ku itandatu ya komine gitaramuka mu ntara ya karusi ibyo byabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri mu mvura yarimwo urubura n'imituragaro bivanze n'umuyaga mwinshi musitanteri w'iyo komine akavuga ko abanyagihugu basigaye bifumbereje mu mitumbi irenga cumi n'inkuru ya Blaise Pascal Kararumiye abantu icyenda barishwe n'imvura yo kuri uyu wa kabiri ku mugoroba muri komine gitaramuka intara ya karusi bakaba bagize n'abantu indwi bakubiswe n'inkuba mitumba ya bikinga bugwana marenga kigozi na kagwa hamwe n'abana babiri baguwe ko n'inzu ku mutumba wa gitaramuka ku mugwa mukuru wa komine gitaramuka nyene nk'uko tubishikirizwa na musanteri w'iyo komine hamwe n'abajejwe ishyirahamwe croix rouge ritabara imbabare mu ntara ya karusi ibitungwa navyo nyene vyarahahoneye nk'inka n'impene ariko ngo igitigiri kikaba kitaramenyekana co kimwe n'amazu yasenyutse hamwe n'amahegitari y'imirima y'abanyagihugu byahononekariye Ibyo byabaye ku mitumba irenga cumi nk'uko babishikiriza mu mitumba mirongo ibiri n'itandatu igize komine ya gitaramuka umupfasoni arongoye komine ati ivyo bije vyiyongera ku yandi mahano iyo mvura yaheruka gutera muri zone ya ntunda